Nadat die hele nasie dier die Jordaan is, het die Heere vir Joshua gesê, neem nou die twaalf man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle, vat hier uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, twaalf klippe en neem hulle saam met julle dier en sit hulle neer op die plek waar julle vannacht oorblij. Joshua roep toe die twaalf man wat hij uit die Israëlieten aangewijs het, een uit elke stam, en hij sê vir hulle, gaan bij die ark van die Heere jylle God voorbij tot in die middel van die Jordaan en tel elk een klip op die skouwer, in ooreenstemming met die getalstamme van die Israëlieten. Dit moet onder jylle as het teken dien, wanneer jylle kinders jylle eendag vraag, wat beteken jylle klippe vir u, moet jylle vir hulle sê die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Heere afgesnij, toe die ark dier die Jordaan moes gaan, is die vierse water afgesnij, Daarom is hier die klippe vir die Israelite een blijvende herinnering daaraan. Die Israelite het gemaakt soos Oosja gesê het. Hulle het die twaalf klippe in ooreenstemming met die getalstamme van Israël gevat soos die Heere vir Oosja gesê het, dit met hulle saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sal oornag en dit daar neergesit. Joshua het ook twaalf klippe binnen in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het wat die verbondswerk gedraaid. Die klippe is vandaag nog daar. Die priesters wat die verbondsark gedra het, het in die Jordaan blij staan tot alles afgehandeld was wat die Heere vir Joshua opgedra het om voor die volk te sê in ooreenstemming met alles wat Mooses vir Joshua beveel het. Die volk was haastig om dier te gaan. Toen die volk klaar dier is, het die ark van die Heere dier gegaan. Die priesters was voor die volk. Die stammen Ruben en Gad in die halve manna stam het, soos Mooses hulle beveel het, in formatie voor die Israëlieten getrek. Omtrent 40.000 gewapende mannen het vir die oorlog die rivier deurgegaan voor die ark van die Heere uit na die Heere goevlakte toe. Die Heere het daar die dag aan Joshua hoe aansien gegee in die oor van die hele Israël. Hulle het sy leven lang aan om eerbied betoon soos aan Mooses. Die Heere het vir Joshua gesê, sê vir die priesters wat die ark met die getuienis draag hulle moet uit die Jordaan kom. Joshua het toe die priesters beveel om uit die Jordaan te kom, en toe die priesters wat die verbondsark van die Heere dra, uit die Jordaan kom en hulle voetsole die grond aan die kant dra, het die rivierse waters weer op hulle ou plek begin loop. Soos tevore het hy weer al sy oevers oorstroom. Die volk het op die tiende dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal, oos van Heere goed. Joshua het die twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het, in Galgal opgestel en vir die Israëlieten gesê, as jylle kinders eendag hulle paas vra, wat beteken daar die klippe, moet jylle die kinders inlig en sê, Israël het op droge grond dier jylle Jordaan rivier gegaan. Die Heere jylle God het die Jordaanse water voor jylle laat opdrug zodat jylle kon deurgaan, net soos hy met die rietzee gemaakt het toe hy dit voor ons laat opdrug het zodat ons kon deurgaan. Hij het dit gedoen zodat so al die volken van die aarde kan besef dat die mag van die Heere groot is, en zodat so jullie die Heere jullie God altijd zal dienen.